Սեպտեմբերի 13-ին Արցախում կկայանան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Հայկական զինված ուժերը կանխում են հակարակորթի ցանկացած ոտնձգություն։ Քննարկվել են Հայաստանի եւ Իրանի միջև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնակավարում համագործակցության հարցեր։ Մոսկվան անընդունելի է համարում Սիրիայի նախագահ Ասադի հրաժարականի պահանջը։ Համահայկական 6-րդ ամառային խաղերին մասնակցել են նաև Արցախի հրաձիկները։ Ֆուտբոլի Գերմանիայի առաջնության առաջին տուրում Հենրիխ Մխիթարյանը դարձել է երկու գոլի հեղինակ։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Այսօր Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանում տեղի ունեցավ քաղաքագետ պատմաբան Դավիթ Բաբայանի հայկական լեռնաշխարհի տեղն ու դերը Աստվածաշնչյան աշխարհակահաղականության մեջ գրքի շնորհանդեսը։ Ներկայեին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանը, հյուրեր Հայաստանի Հանրապետությունից, գրողներ, լրագրողներ, Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Վերջին ժամանակներս Արցախում ծնվում են գրքեր, որոնք հպարտանալու առիթ են տալիս։ Դրանցից են Սերգեյ Սարինյանի երկու դար գիրքը, Վարա Մաթանեսյանի երկրի ժամանակը վեպը, հերթականն էլ Դավիթ Բաբայանի հայկական լեռնաշխարհի տեղն ու դերը Աստվածաշնչյան աշխարհակաղակականության մեջ գիրքն է, որն ըստ Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանի եւս հպարտանալու գործ է։ Յուրաքանչյուր գրքի ծնունդ մեզ համար տոն է։ Մանավանդ երբ այդ գրքերը իրենց հետ վերում են նորույթ, երբ այդ գրքերը խոսում են հոգու հետ, եւ այդ գրքերը խոսում են մտքի հետ եւ մեծ միտք ու մեծ հոգի են իրենց հետ ներկայացնում աշխարհին։ Ուրախությամբ պիտի ասել, որ վերջի շրջանում այդպիսի հետաքրքիր գրքեր ծնվում, ստեղծվում եւ հրատարակվում են նաեւ Արցախում։ Այն կարծիքին է, որ լավ գրքերը իրենցով ստվարացնում են լավ մարդկանց շարքերը։ Եվ եթե լավ գրքերը չլրացնեին լավ մարդկանց, երևի թե լավի ու վատի հավասարակշռությունն աշխարհում ինչ որտեղ խախտեր։ Հայկական լեռնաշխարհի տեղն ու դերը Աստվածաշնչյան աշխարհակաղակականության մեջ գրքի առաջաբանի հեղինակը գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանն է, ով շնորհավորելով գրքի ծնունդը նշեց, որ այն պիտի կարողանակ որպես զենք օգտագործել։ Ինձ համար սա տոն է եւ բահնել մի այդպես ասած ժամանակ է մի օր է, որը ես սպասում էի։ Իմ մտածումը այս գրքի հետ կապված մի քիչ ուրիշ է, սարսափակես ուրիշ է։ Ինչ պետք է ցալես։ Մտածեցի որ սա պետք է բոլորը ունենան։ Սա պետք է անգլերեն լինի, սա պետք է մենք տարածենք այդ։ Ուրախ եմ որ գտնում ենք այս սուրբ տեղը եւ ուրախ եմ որ սրբազանն է այստեղ եւ կուզենայի որ մենք այսօր ողջունենք իսկական նորմալ Ղարաբաղավարի մեր սիրելի Դավիթ Բաբայանին։ Գրքի վերնագիրն արդեն ամեն բան ասում է բովանդակության մասին։ Դավիթ Բաբայանը խփել է ճիշտ թիրախին։ Այս կարծիքին է հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Շնորհակալ եմ Դավիթ Բաբայանին, որ չզլացավ եւ այս գրքույկը հրատարակեց։ Շնորհակալ եմ, որ մենք այսօր այս գրքի շնորհանդեսին ներկա ենք միասին։ Եթե մարդ գիրքը չկարդա միայն վերնագիրը ընթերցի, արդեն հասկանալի է, իսկապես պահանջված է այս գիրքը։ Մանավանդ ինքը այնպիսի բաներ է զետեղել այս պստի գրքի մեջ, սկսած զրադաշտությունից, առան առաջի երկրից հայ մարդուց ստեղծողին, Աուրա Մազդային, Ազոխով, Նոյոն Մերկիսեդեկով, ապշում ես ուղակի, բայց հասկանում ես, որ գրողը հայ է։ Մարդու պիտի ասեմ, շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ եւ իսկապես ժամանակին գոնե, արդեն ես կասեմ ժամանակին, որ այսպիսի գիրքը մեր սեղանի արժեվի դրում Ելույթ ունեցողները շնորհավորեցին գրքի հեղինակին եւ մաղթեցին նորանոր գործեր։ Նշենք, որ գիրքը հրատարակվել է բարերար Սուրեն Ղարամյանի հովանավորությամբ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Ինչքան գործազուրկներ կան հանրապետությունում եւ ինչպես են նրանք բավարարվում աշխատանքով։ Թեմային անդրադարձել է Բելլա Լալայանը։ Կառավարության նոր կառուցվածքը պահանջված որոշում է եղել պետական սեկտորի ուրճացվածությամբ պայմանավորված, սակայն պահանջված ու ողջունելի օպտիմալացումը առաջ է բերում նոր խնդիր՝ գործազրկություն։ Արցախում գործազուրկների իրական թիվը հնարավոր չէ գրանցել։ Նախկինում առանց աշխատանքի մնացած քաղաքացիները գրանցվում էին գործազրկության նպաստ ստանալու համար, իսկ վերջին 2 տարում գործազրկության նպաստի մասին կառավարության որոշումը ուժը կորցրած ճանաչվելուց հետո ոչ բոլոր անգործ քաղաքացիներն են դիմում համապատասխան մարմին գրանցվելու համար։ Արցախի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալության պետ Ռոմել Աշխանյանը տեղեկացնում է, որ գերատեսչությունը մի շարք պետական ծրագրեր ունի։ Նախարարությունը հնարավորինս միջամտում է քաղաքացուն աշխատանքով ապահովելու համար։ Հունիսի 1-ի դրությամբ գործակալությունում գրանցված աշխատանք փնտրողների թիվը բնականաբար լիովին չի կարող արտացոլել իրավիճակը համաձայնում է Ռոմել Աշխանյանը։ 1170 հատակից 1154-ը դատավորի կարգավիճակը։ Այսինքն քանակը քչացավ առողջապահ։ Նպաստը տվան նպաստի դրաման եկավ։ Հիմա այդ նպաստը փոխարինալու ակտիվ ծրագրերով։ Այսօրվա դրությամբ են ամնեցի 5 հոգի պրակտիկային ածկենում հանրապետական հիվանդանոցում, ուտոմական վարձական, հորիերմական հիվանդանոցում։ Նոր ավարտածները 3 ամսավ աշխատավարձ ընկտան, նույնիսկ են պրակտիկան անցկացնող 20 տոկոս, իրա նախկին աշխատավարձի 20 տոկոսի չափ տանում, Իդեպ այս տարի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը կազմակերպել է աշխատանքի տոնավաճառ, որի արդյունքում 10 քաղաքացի գտել է աշխատանք։ Ռոմելա Իշխանյանը տեղեկացնում է, որ խնդիրը համարում այն, որ ոչ բոլոր առանց աշխատանքի քաղաքացիներն են դիմում իրենց կամել դիմելու դեպքում պահանջում են իրենց ուզած աշխատանքը։ Մեր մասնագետները թե շրջաններում, թե գործատուների հետ հանդիպումներ են Եվ հանդիպումներում բացատրում մեր ծրագրերի մասին, մեր ինչ գործող ծրագրերով։ Ամեն ձևի լուսաբանում, ամեն ձևի, բայց աշխատատեղը գիտեք, որ մեծամասնությունը բարձրագույն կրթությամբ։ Այս Եվրոպային մեր Արմենիա գասինիցան, Եվրոպա գասինիցան, ամեն ձևի աշխատող ոս։ Բայց դե կերման առաջարկում ասում ես դու տավարտանքին սպասարկով աշխատել։ Հատել դե դա։ Նշենք, որ 2014-ին գործակալության միջոցով աշխատանք է գտել մոտ 120 քաղաքացի, որոնց ցանրակշիռ մասը 83%-ը կանայք են։ Իդեպ աշխատանքով ապահովելու հարցում առաջնահերթությունը տրվում է հաշմանդամներին եւ նախկին քաղաքբանտարկյալներին։ Հաշմանդամները նաեւ օգտվում են անմրցունակ խմբերի համար նախատեսված աշխատավարձերի փոխհատուցման ծրագրերից։ Բելլալալայան այսօր Տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջիկա սեպտեմբերի 13-ին գայանալիք ընտրություններին Ստեփանակերտի քաղաքապետի տեխնատության համար առաջադրվել են երկու հոգի՝ գործող քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը եւ Արիս Գրիգորյանը, ով առաջադրվել է Արցախի կոմունիստական կուսակցության կողմից։ Ստեփանակերտի քաղաքային ավականո անդամության տեխնատություն է առաջադրել 51 քաղաքացի, ովքեր կպայքարեն 15 տեղի համար։ Հիշեցնենք, որ համաձայն ԼՂ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից կողմից հաստատված Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրությունների հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցի օգոստոսի 14-ին ավարտվել է տեխնացուների ինքնաառաջադրման կամ կուսակցությունների կողմից գրանցման փաստաթղթերը համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը եւ մեկնարկել է Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների տեխնացուների գրանցման գործընթացը, որի վերջնաժամկետը օգոստոսի 19-ի ժամը 18-ն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը շարունակում է որոշակի չափով լարված մնալ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ասել է, որ հայկական զինված ուժերն ու Արցախի պաշտպանության բանակը խելացի եւ հմուտ որոշումների արդյունքում կանխում են հակառակորդի ցանկացած քայլ։ Սահմանին իրավիճակը շարունակում է որոշակի չափով լարված մնալ։ Եվրոպական խաղերից հետո ադրբեջանցիները մեկ մեկ բարձրացնում, մեկ ցածրացնում են լարվածության աստիճանը, հրադադարի խախտումները, կրակոցները, դիվերսիոն հետախուզական փորձերը շարունակվում են։ Առաջին գծում ծառայող զինվորների հմուտ եւ խելացի գործողությունների շնորհիվ այդ քայլերը կանխվում են։ Ես ուզում եմ մեր ժողովրդին ասել, որ պետք չէ մտահոգվել, որովհետեւ հայկական զինված ուժերն ու Արցախի պաշտպանական բանակն իրենց պարտականությունները Արցախյան ազատամարտի ժամանակ գերազանց կատարել են եւ այսօր էլ կատարում են են, ասել է պաշտպանության նախարարը։ Նա նշել է, որ Բաքվում կայացած եվրոպական խաղերից հետո Ադրբեջանը կտրուկ սրել է իրավիճակը սահմանին։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի պաշտպանության նախարարությունների տրամադրած հաղորդագրությունների համաձայն հակառակորդն ամեն օր խախտում է հրադադարի ռեժիմը, օգտագործելով տարբեր դրամաչափի զենքեր։ Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արտաշես Թումանյանն օգոստոսի 16-ին հանդիպում է ունեցել Իրանի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Մահմուդ Վայեզիի հետ։ Քննարկվել են Հայաստանի եւ Իրանի միջև կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում համագործակցության հարցեր։ Նախարար Վայեզիի խոսքով հարևան երկրների, այդ թվում Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացումն ու ընդլայնումը Իրանի նախագահ Ռոհանիի կառավարության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է։ Դեսպան Թումանյանը նշել է, որ Հայաստանը պատրաստ է ակտիվորեն համագործակցել Իրանի հետ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ ճարտարագիտության ոլորտում եւ ակնկալում է իրանական համապատասխան մարմինների աջակցությունը։ Նախարար Վայեզին իր լիակատար աջակցությունն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի առաջարկության կապակցությամբ։ Նա նաեւ հավելել է, որ Իրանն ունի մեծ փորձ հերահաղորդակցության, արբանյակային, յենթակառուցվածքային նախագծեր իրականացնելու գործում եւ պատրաստ է այդ ուղղությամբ համագործակցել ինչպես երկկողմ, այնպես էլ տարածաշրջանային այլ երկրների ընդգրկմամբ բազմակողմ նոր ձևաչափով։ Մոսկվան անընդունելի է համարում Սիրիայի նախագահ Բաշար al-Ասադի հրաժարականի պահանջը, որպես երկրում ճգնաժամը քաղաքական ճանապարհով լուծելու համար նախապայման ներկայացնելը։ Ինչպես տեղեկացնում է Ռիա Նովոստի գործակալությունը, այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Իրանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի տեսակետը սիրիական ճգնաժամի կարգավորման հարցում անփոփոխ է։ Երկրի ճակատագիրը պետք է որոշի Սիրիացի ժողովուրդը 2013 թվականին ընդունված Ժնևյան կոմյունիկեի հիման վրա առանց արտաքին միջամտության։ Եթե մեր որոշ գործընկերներ կարծում են, որ պետք է նախապես պայմանավորվել, որ անցումային ժամանակաշրջանից հետո նախագահը կհեռանա պաշտոնից, ապա Ռուսաստանի համար այդ դիրքորոշումն անընդունելի է։ Որոշողը պետք է լինի Սիրիացի ժողովուրդը, հայտարարել է Լավրովը։ Ռուսաստանն ու Իրանը կողմ են արտահայտվում Մերձավոր Արևելքում ազգամիջյան երկխոսության օկտին առանց դրսի պարտադրանքի, հայտարարել է Լավրովը։ Մենք կարծիքներ փոխանակեցինք Մերձավոր Արևելքում եւ Հյուսիսային Աֆրիկայում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ եւ հատուկ ուշադրություն դարձրինք սիրիական ղարքավորմանը, որի լուծումը կարող է լինել միայն խաղաղ քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով, ասել է Լավրովը։ Մարզասերների համար 6-րդ համահայկական ամառային խաղերին մասնակցել են նաև Արցախի հրաձիկները, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Համահայկական խաղերի ծրագրում հրաձգություն մարզաձևն առաջին անգամ ընդգրկվեց այս տարի։ Մասնակիցները 49-ն էին, մրցապայքարը բավականին թեժ։ Օթամղիչ ատրճանակով 40 կրակոց հրաձգության կանանց մրցաշարում Արցախը ներկայացրել են Ռուզաննա եւ Գայանե Գասպարյանները։ 6-րդ մրցանակային տեղը զբաղեցրած Ռուզաննա Գասպարյանի խոսքով սպորտային հրաձգությունը նպաստում է հետագայում նաեւ մարտական հրաձգության մեջ հմտանալուն։ Իհարկե, դժվար է մրցապայքարը, որովհետեւ մեր բոլոր մասնակիցները պրոֆեսիոնալ մարզիկներ էին եւ ունեին տարիների փորձ։ Իսկ կոնկրետ մենք Արցախցի մարզիկներից ընդամենը 1 կամ 2 տարի է որ սովորում ենք սպորտային հրաձգություն։ Ճիշտ է, մեզ չհաջողվեց մտնել երյակ, սակայն շատ ուրախ ենք, որ մասնակցեցինք համահայկական 6-րդ խաղերին։ Կարծում եմ կարևորը դա է։ Ես զբաղեցրել եմ 6-րդ տեղը, իսկ Մոյուս Արցախցի մարզիկը Գայանեն 4-րդ մրցանակային տեղը։ Մեզ համար շատ կարևոր էր հրաձգության ասպարեզում այս փորձ ունենալ եւ վստահ եմ, որ նպաստելու է հետագայում նաեւ մարտական հրաձգության մեջ մտանալու համար։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր արցախցի պետք է լավ կրակել իմանա։ Հայաստան, Սփյուռք եւ Արցախ երամիասնության սկզբունքով Սփյուռքի եւ Արցախի մասնակիցները Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիայի կողմից ստացան համահայկական խաղերի մասնակցության հավաստագիր, հուշանվեր եւ ֆեդերացիայի կրծքանշան։ Աննա Ղուկասյան այսօր Օգոստոսի 15-ին Շուշիում տեղի ունեցավ այս գարնանը կյանքից վաղաժամ հեռացած գործարար բարերար Արմեն Բարխուդարյանի հիշատակին նվիրված ֆուտբոլային մրցաշար, որին մասնակցում էին 9 թիմեր, 8-ն Արցախից, մեկը Ավինեքսը Մոսկվայից։ Հաղթող ճանաչվեց Խաչեն թիմը, մրցաշարը բարեգործական էր։ Ազատամարտիկների 3 ընտանիքների հատկացվեց դրամական օգնություն։ Արմեն Բարխուդարյանի անվան մրցաշարը կազմակերպել էին նրա այրին Լյուդմիլա Բարխուդարյան Մարտիրոսյանը, ընկերները Սուրեն Օհանովը եւ Իգոր Մուրադյանը, հատուկ հյուրներ հայտնի մեկնաբան Նոբել Արուստամյանը։ Մրցաշարի ավարտին անցկացվեց ավանդական անվճար վիճակախաղ, խաղարկվում էր կենցաղային տեխնիկա։ Արմեն Բարխուդարյանը մեծ ներդրում ուներ Արցախում ֆուտբոլի զարգացման գործում։ Նա հովանավորում էր մինի ֆուտբոլի մրցաշարերը, ֆինանսապես աջակցում թիմերին եւ մարզիչներին։ Այս տարի նրա ջանքերով առաջին անգամ հաջողվեց անցկացնել մինի ֆուտբոլի առաջին լիա լիարժեք մրցաշարը։ Գերմանիայի առաջնության մեկնարկային տուրում Դորտմունդի Բորուսիան 4-0 հաշվով հաղթեց Մյունխեն-Գլադբախի Բորուսիային, իսկ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը դարձավ դուբլի հեղինակ։ 26-ամյա հայ ֆուտբոլիստին ճանաչել են հանդիպան լավագույն խաղացող։ Մխիթարյանը գերմանական պարբերականներից ստացել է 1.5 գնահատականը, առավելագույնը 1, իսկ goal.com-ը նրա խաղին տվել է 4.5 գնահատականը, առավելագույնը 5 Ռիգայում ավարտված շախմատային բաց մրցաշարում գերազանց արդյունք է գրանցել Երևանցի գրոսմայստեր Ռոբերտ Հովանեսյանը։ Նա 9 հնարավորից վաստակել է 7.5 միավոր եւ Ալեքսեյ Շիրովի հետ բաժանելով առաջին երկրորդ տեղերը լրացուցիչ ցուցանիշներով արժանացել երկրորդ մրցանակին։ Հայաստանը ներկայացնող մեկ այլ գրոսմայստեր Հրանտ Մելքումյանը 6.5 միավորով զբաղեցրել է 5-րդ տեղը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։